nati pe lo le ni nati pe lo le e nati pe lo nati bati dar me হাইতে জীব আর মেলে জীব আর মেনে ওরে জীব আর মেলে চিরি নান্দে এ মেনে ও চিলি নান্দে Emre çilimem deyimini Çilimem deyimini çilimem oydesi Çilimem oydesi Çilimem oydesi होइसी जोरे कारा सृष्टि जोले कारा आजकल जोले कारा सृष्टि जोले कारा सृष्टि के कृष्ण के सृष्टि greclosnagă, Erișești greclosnagă, Erișești. Greclosnagă, Șeșta greclosnii părintești. Greclosii părintești, Ele testa greco sempre, ele este Greco și pe el te strunzați